Əqidə məsələlərinə bağlı olan mühüm bir məsələ tövhiddə, ibadətdə və böyük şirkdə İslamdan çıxardan böyük şirkdə cəhalətin üzv olmaması məsələsi. Və bu, bu müasir dövrün ən mühüm məsələlərindəndir. Bəlkə də birinci mühüm məsələdir. Və bu barədə əhl-i sünnə vəl cəma məzhəbinin mövqeyi. Əhl-i sünnət məzhəbi tövhiddə və böyük şirkdə dünya əhkamlarında, dünya müamiləsində cəhaləti, cahilliyi, yəni tövhiddən cahil olmanı və böyük şirki edən kəsin cahil olmasını mükəlləf olan bir kəsə üzür saymamışlar. Əhl-i sünnətin bu barədəki mövqeyi budur. Və əhlüsünnət məzhəbinə görə əhlüsünnətin iman və küfür barəsindəki məzhəbinə görə iki cür əhkam vardır. Birinci, əhkam-ı dünyaviyyə, dünyavi əhkamlar. İkinci, əhkam-ı uxraviyyə, uxravi əhkamlar, yəni ahirətlə bağlı olan əhkamlar. Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah İmam kitabında buyurur ki, Əl-imanul zahir əlləzi təcri aleyhi əl-əhkəmu fid-dünya لا يستلزم إيمان الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة Dünya əhkamlarının tətbiq edildiyi zahiri iman axirətdə sahibinin cənnət əhlindən olacağı batini imanı lazım etmir. Yəni, dünya, dünyada iman zahirə görə verilir, ahirətdə isə imanın hökmü həm zahirə, həm də batinə görə verilir. Və əhl-i sünnət məzhəbi dünya əhkamlarında, dünya müamilələrində böyük şirk və tövhid məsələsində cəhaləti üzür saymamışlar. Cahillik, cəhalət kəlməsi ərəb kəlməsidir. Mənası bilməmək. Mənası bilməmək deməkdir. Quran-ı kərimdə Allah subhanahu və teala Bəqərə surəsində 273-cü ayətdə buyurur ki, Yəhsəbuhumul cahilu əğniyə minət təəffufi. Əl-əyə. Cahil kəs onların iffətli olmalarından dolayı onları zəngin hesab edər. Cahil kəs onların iffətli olmaqları səbəbilə onları zəngin hesab edər. Quran-ı kərimdə Allah subhanahu və teala bu kəlməni, cahil kəlməsini bilməmək mənasında istifadə edir. Və usul elminə görə cahillik cahilliyin tərifi ədəmu idrak şey hər hansı bir şeyi bilməməyə cahillik deyilir. Və cahillik yenə usul elmə görə, usul elminə görə iki qismə bölünür. Birinci qism cəhlül bəsid Bəsit cahillik. İkinci qism cəhlül mürəkkəb, mürəkkəb cahillik. Bəsit cahillik adamu idraki şey bil kulliyyə, bir şeyi ümumiyyətcə bilməmək. Cəhlül mürəkkəb, mürəkkəb cahillik idrakü şey alə vacsin yuxalifu mə huvə aleyhi. Bir şeyi onun həqiqətinə müxalif şəkildə bilmək. Məsələn, bəsit cahillik bir insanın ümumiyyətcə, məsələn, af ah barəsində soruşulduqda insan atın nə olduğunu bilmir. Yəni, insan atın nə olduğunu bilmir və görməyir. Bu atdan cahil olan kəsə bəsit cahil deyirlər. Yəni, bir şeyi ümumiyyətlə bilməyən kəs. Mürəkkəb cahillik isə bir şeyi həqiqətini əksində bilmək. Yəni, bir insan, məsəl üçün, məsəl, e, af barəsində soruşulur, insan dəvəni vəsf edir. Mürəkkəb zahillik budur. Yəni, insan dəvənin af olduğunu bilir. Bu cür zahilliyə mürəkkəb zahillik deyirlər. Və cəhalət üzrü, yəni maniyəsi, bir insana şirkdən, tövfiddən cahil olan insana təkfir hökmünü, küfür hökmünü verməmişdən qabaq bu, bu əməlin edən kəsin maniyəsinin olub və yaxud olmaması. Cəhalət üzrü. Maniyə usul elmində 5 vadi'i hökmdən birisidir. Maniyə özü hökm olaraq usul elmində 5 vadi hökmdən birisidir. 5 vadi hökm səbəb, şərt, maniyə, fəsad, sıhhat. Usul elmində 5 vadi hökm vardır. Səbəb, məsələn, günəşin zelitə çatması zöhr namazının girməsinin səbəbidir. Şərt, dəstamaz namazın şərtidir. Maniyə, qadının iddədə olması yeni nicahdan maniyədir. Fəsad, dəstəmatı pozan bir şey baş verdikdə, dəstəmat hökmünün sona gəlməsi deməkdir. Sıhhat, hər hansı bir ibadətin bütün şərtlərinin cəm olduğunda verilən hökmdür. Və maniyənin özü usul elmdə usul elmində Allah subhanahu wa ta'alanın hökmlərindən birisidir. Vadi hökmlərdən birisidir. Yəni, maniyənin varlığı və yaxud da yoxluğu. Hər hansı bir ibadətdə, hər hansı bir əməldə maniyənin varlığını iddia edən və yaxud da yoxluğunu iddia edən şəxs Allah subhanəhə və tealədən dəlil gətirərək bunun varlığını və yaxud da yoxluğunu iddia etməlidir. Çünki usul elmində usul qaydasında deyilir ki, la budda li isbəti səbəbiyyə əv şərtiyyə əv məni'iyyə min dəlil səbəbin, şərtin və yaxud da maniyənin ispat edilməsi üçün mütləq dəlil lazımdır. Yəni, əgər cəhalətin böyükdükdə maniyəsi iddia edilirsə və yaxud da yoxluğu iddia edilirsə, hər iki iddia edən tərəf Allah subhanahu və tealənin kəlamı ilə və yaxud da rəsulunun kəlamı ilə ispat etməlidir. Çünki usul elmində giriş fəsillərində deyilir ki, Əl-həkimu huvallahu vaxtı, hakim yalnız Allahdır. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur ki, Vallahu yahkumu la muagqibəl hukmihi. Hökmü verən Allahdır, Allahın hökmündən sonra heç bir hökm yoxdur. İnil hukmu illə lillah, hökm yalnız Allahındır. Deməli, maniyənin, səbəbin, şərtin, fəsadın, sıxadın varlığını iddia edən kəs Allah subhanahu və teala'nın kəlamı ilə etdiyi iddianı ispat etməlidir. Əhl-i sünnət məzhəbi böyük şirkdə və tövhiddə cəhalətin üzrünün yoxluğunu bəyan edib. Və əhl-i sünnət məzhəbi böyük şirkdə və cəhalətdə dünya əhkamlarında cəhalətin yoxluğunu dörd şeylə ispat edir. Birincisi, misaq, yəni əhd. İkincisi fitrət, fitrət yəni insanın yaradılışı. Üçüncüsü əql, insanın ağlı. Dördüncüsü Quran ayətlərində Allah subhanahu və teala rəsullarını göndərdiyi qövmləri rəsullardan öncə küfür, şirk adı ilə vəs etməsi. Deməli, əhl-i sünnət məzhəbi cəhalətin böyük şirkdə yoxluğunu bu dörd şeylə ispat edir. Birinci, misaq. Misaq əhd deməkdir. Allah subhanahu və teala Əraf surəsinin 172 173-cü ayətlərində buyurur. Və iz əxədə rabbuka min bəni ədəmə min zuhurihim zurriyyətəhum və əşhədəhum alə ənfusihim Ələstü bi rabbikum qalu bələ Şəhidnə ən təqulu yevməl qiyamə innə kunnə ən hədə qafilin. Sənin Rəbbin bir zaman Adəm övladının belindən gələn zürriyyətini çıxardıb, onları bir-birinə şahid etdi və dedi ki, sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Onlar dedilər, bəli. Bunu ona görə etdik ki, qiyamət günü deməyəsiz ki, biz bunu bilmirdik. Əv təqulu innəmə əşrəkə əbəuna min qablu və kunna zurriyyətən min bədihim əfətühlikunə bimə fəalə əl-mubtilun. Və yaxud da deməyəsiz ki, atalarımız bizdən öncə şirk edirdi, biz də onlara tabi olanlar idik. Atalarımızın etdiklərinə görə bizi həlaş edəcəksən. Və bu ayət əhl-i sünnət məzhəbi bu ayətin üzərində dünya əhkamlarında böyük şirkin, cəhalət üzrünün yoxluğuna dəlil olaraq bu ayətlərin üzərində ittifak etmişlər. Bu ayətin təfsirində Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, İnna Allaha Teala məsəhə salibə Ədəmə fəssəxrəcə minhu kullu nəsəmətin Huvə xaliquha ilə yevmil qiyamə. Fəəxəzə minhum misaq ən yəbuduhu və la yüşriku bihi şeyə. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki, Allah Adəmin belinə məhz çəkmişdir. Və qiyamətə qədər Allah subhanə və teala'nın yaratdığı hər bir kəsi çıxardıb, onlardan əhd almışdır ki, mənə ibadət edəcəksiniz və mənə heç bir şeyi şərik qoşmayacaqsınız. İbn-i Kəsir rahiməhullah öz təfsirində bu ayəti təfsir edərək buyurur ki, İnnəl murad bi hədəl işhəd ən yəşhələ həzə aleyhim hüccətən fil işrək.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 Hansı ki, o din Allahın fitrətidir. İnsanları onun üzərində yaratmışdır. Allahın yaratmasına heç bir dəyişiklik yoxdur. Və bu doğru dindir, insanların çoxu bunu bilməzlər. Bu ayətin təfsirində əhl-i sünnət təfsirçiləri ittifak etmişlər ki, ayətdəki fitrət hansı ki Allah subhanahu və teala insanları onun üzərində yaratmışdır. Bu fitrət İslamdır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hədisdə buyurur ki, Kulli mevludun yuvlədu aləl fitrə bütün doğulan kəslər fitrət üzrə doğulur. Yəni, İslam üzrə doğulur. Sümmə əbəveyhi yuhavvidənəhu əv yunassirənəhu əv yuməddisənəhu. Sonra atası, anası onu ya yahudiləşdirir, ya xristiyanlaşdırır, ya məcusiləşdirir. Və bu dəlildir ki, insanın yaradılışı İslam üzrədir, tövfid üzrədir. Və bu insanın əleyhinə tövfiddə, şirkdə hüccətdir. Üçüncü, əhl-i sünnətin böyük şirkdə cəhalətin yoxluğunu ispat etdiyi insanın əqli. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah Misaq ayətinin şərhində buyurur ki, وَهَذَا يَكْتَدِ أَنَّ النَّفْسَ الْأَقِلِ حُجَّةٌ فِي بُطْلَانِ الشِّرْكِ Lə yəhtəcunə fi zəlikə ilə rəsuli. Və bu ayət onu göstərir ki, ağlın özü şirkin batil olmasında hüccətdir. Və bu şeydə onların, yəni insanların rəsula ehtiyacları yoxdur. Quran ayətlərində Allah subhanahu və teala şirki insanlara pisləyərkən insanların ağıllarına diqqət çəkir. Rum suresinin 28. ayətində Allah subhanahu və teala buyurur ki, Taraba ləkum məsələn min ənfusikum, həl ləkum mimma mələkət əymənikum, min şuraka şürəkə fīmə rəvəqnəkum, fəəntum fihi fəbəun, təxafunəhum kəxifiyyətikum ənfusəkum. Və kəzəlikə nüfəssilül ayəti liqavmin yəqilun. Allah subhanahu və teala buyurur ki, Allah sizə sizin özünüzdən misal çəkir. Sizin əlinizin altında olan kölələrin sizə verdiyimiz rızqlarda sizlə şərikləri olduğunu istəyərsinizmi? Siz bundan qorxursunuz. Və Allah əql edən qövm üçün ayətlərini belə təfsilatlı şəkildə asıqlayır. Və bu ayətdə Allah subhanahu və teala insana əqlini misal çəkir. İnsana, insanın öz ağlını misal çəkir. Və deyir ki, əlinizin altında olan körələrin sizinlə şəriklik, şəriklikdə olmalarını istəyərsinizmi? Və bu cür ayətlər Quran-ı kərimdə insanın ağlının şirk məsələlərində insanın əleyhinə misal çəkildiyini göstərir. Və əhl-i sünnət alimləri Öyüş işlə cəhalətin yoxluğunu misaq, fitrət, əqil, insanın əqlinin böyük şirkdə hüccət olduğunu bildirmişlər. Əbu Hənifə rahiməhullah buyurur ki, Lə uzrə li əhədin minəl xalq fi, cəhl, fi cəhlihi mərifətü xaliqihi لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله تعالى فأما الفرائد فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه hüccət hukmiyyətun. Əbu Hanifə rahiməhullah buyurur ki, heç bir kəsin, məxluqatdan heç bir kəsin öz Rəbbini tanımaqda cəhalət üzrü yoxdur. Çünki insan səmaları və yeri yaradan kəsin, özünü yaradan kəsin və özündən başqa hər şeyi yaradan kəsin Allah olduğunu bilirsə, onların heç birinin cəhalətlə üzrü yoxdur. Sonra Əbu Hənifə buyurur ki, fəəmməl fəraid, amma o ki qaldı fərdlərə, İslamın vaciblərinə, kim onları bilməzsə, Kimə ki, onlar çatmazsa, həmən kəslər çatmamazlıqla, yəni hökmü hüccətin çatmamazlığı ilə üzrlü olan kəslərdir. Və əhlüsünnət alimlərinin böyük şirkdə cəhalətin yoxluğunu ispat etdikləri dördüncü məsələ Quran ayətlərində Allah subhanə və tealənin şirk edən qövmlərə rəsulları göndərmədən öncə onları şirk və küfür adları ilə adlandırmasıdır. Allah subhanahu və teala Tövbə surəsinin 6-cı ayətində buyurur ki: "Və in ahadun minel müşrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Summa ablighu ma'mana zalika bi annahum qawmun la ya'lamun." Allah subhanahu və taala buyurur ki: Əgər müşriklərdən birisi səndən əmnamanlıq istəyərsə, Ona əminamanlıq ver ki, Allahın kəlamını dinləsin. Sonra onu əmin olacağı gedəcəyi yerə burax. Bu ona görədir ki, onlar bilməyən bir qövmdür. Bu ayətdə üç hissə var. Ayətin əvvəlində Allah subhanəhə və teala buyurur ki, əgər müşriklərdən birisi səndən əminamanlıq istəyərsə. Ayətin ortasında Allah subhanəhə və teala buyurur ki, ona Allahın kəlamını dinlər. Yəni, Quran-ı kərimi. Təfsirçilər deyirlər ki, Allahın kəlamı, yəni ona Quranı dinlər. Quran dinlənənə qədər Allah subhanə və teala şirk edən kədə müşrik deyil. Yəni, Qurandan öncə, hüccətdən öncə şirk edən kədə Allah subhanə və teala müşrik deyir. Və sonra ayətin sonunda Allah subhanə və teala buyurur ki, bu ona görədir ki, onlar bilməyən bir qövmdür. Və bu da dəlildir ki, bilməməzliklə böyük şirk ikisi eyni bəhsdir. Sonra Bəyinə surəsinin birinci ayətində Allah subhanahu və teala buyurur ki, Ləm yəkunillezine kəfəru min əhlil kitab vəl-müşrikinə munfəqqinə həttə təhtiyəhumul beyinə. Kitab əhlindən olan kafirlər və müşriklər özlərinə beyinə, hüccət gəlməmiş öz batil dinlərini tərk etmədilər batil dinlərini tərk edənlər Allah Rəsulunun sahabələri oldular. Ancaq ayət dəlildir ki, Allah Subhanahu və Teala bəyinə hüccət gəlməmişdən qabaq ayətdə Allah Subhanahu və Teala buyurur ki, hətta təhtiyəhumul bəyinə onlara beyinə gəlincəyə qədər, beyinə, hüccət gəlincəyə qədər Allah subhanahu və teala şirk edənləri müşrik, kitab əhlindən olan küfr edənləri isə kafir adlandırır. Şeyhul İslam ibn Teymiyyə rahiməhullah bu ayətin təfsirində buyurur ki, İsmu şirk yasbutu qablar risalə li'ənəhu yuşriku bi rabbihi və ya'dilu bihi. Şirkin ismi, yəni müşrik ismi hüccətdən qabaq sabitdir. Çünki həmən kəs Rəbbinə şərik qoşur və ona kimisə tay tutur. Cümə surəsinin ikinci ayətində Allah subhanəhə və teala buyurur ki, Huvəl-ləzi bəəsə fil-ummiyyinə rasulən minhum yatlu aleyhim ayatihi və yuzakkihim və yuallimuhumul kitabə vəl-hikmə və in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Ummi ərəblərə öz içərilərindən Rasul göndərən odur. Rasul onları təmizləyir, onlara kitabı və hikməti öyrədir. Onlar Rəsuldan əvvəl açıq aydın azınlıqda idilər. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayətdə bildirir ki, onlar rəsuldan qabaq açıq azğın idilər. Deməli, rəsuldan öncə, hüccətdən öncə Allah subhanahu və teala şirk edən kəsləri azğın adlandırır. Taha surəsində 24-cü ayətdə Allah subhanahu və teala Musa aleyhissalama xitabən buyurur ki, İzhəb ilə Firəvnə İnnəhu tağa Firavunun yanına get. O, həddi aşmışdır. O tağutdur. Allah subhanahu və teala Musa aleyhissalama əmr edir ki, get Firavunun yanına. Musa aleyhissalam Firavunun yanına getməmiş, Firavuna haqqı çatdırmamış, Allah subhanahu və teala Firavunu tağut adlandırır. Və bu ayətlər və bunlara bənzər Quran-ı kərimdə çox olan ayətlər dəlildir ki, Allah subhanahu və teala şirk edən qövmləri rəsuldan, hüccətdən, kitabdan öncə müşrik, kafir olaraq isimləndirir. Və bu dörd şey əhlüsünnət məzhəbinin böyük şirkdə cəhalətin yoxluğunu ispat etdiyi şeylərdir. Misaq, fitrət, insanın ağlı və ayətlər. Ayətlərdə Allah subhanəhə və tealənin şirk edən kəsləri hüccətdən öncə müşrik və kafir deyə adlandırması. Və bu məsələ əhl-i sünnət uləmasının üzərində ittifak etdiyi məsələlərdəndir. Şeyhül İslam Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah kəşf-ü şübhətdə buyurur ki, فَإِنَّكَ إِذَا أَرَفْتَ أَنَّ الرَّجُلُ يَكْفُرْ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ وَقَدْ يَقُولُهَا فَهُوَ جَاهِلْ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهِلِ Şeyhül İslam buyurur ki, sən bildin ki, bir kişi dilindən küfür kəlmə çıxardır və o kəlməni deyərkən cahil olur və o kəs cəhalətlə üzümlü sayılır. Süleyman bin Suhman Rahiməhullah Kəşf-ü Şübhəteyn adlı kitabında buyurur ki, İnnə şirkəl əkbər min ibadəti qeyrəllah və sarfuha limən əşrəku bihi mə'allahi minəl ənbiyəi vəl əvliyəi və salihin. Fə innə hədə lə yu'dər əhədun fil cəhli bidəlik, bəl mə'rifətuhu vəl imənu bihi min dəruriyyətil İsləm. Şeyh Süleyman bin Sohman rahiməhullah buyurur ki, böyük şirk və Allahdan başqasına ibadət və ibadətin Allahdan başqasına yönəldilməsi peyğəmbərlərə, salihlərə, vəlilərə bu məsələdə heç bir kəsin cəhalət üzrü yoxdur. Və bu, bunu bilmək və buna iman gətirmək dinin zəruriyyətlərindəndir. Nəzq alimlərindən olan Əbu Abdullah Abdurrahman İbni Abdülhamid Rahimahullah El-Cevabül Mufid fi Hukmi Cahil Tevhid adlı risalesinde buyurur ki Aslı dinül İslam Aslı din huve ibadetullah vahde la şerike leh. Dinin esli, şirksiz Allah Subhanahu ve Taala'nı ibadətə təkləşdirməkdir. Ve hada la uzra fihi bil cəhl. Və bu şeydə cəhalət üzrü yoxdur. سواء وجدت مذنة العلم كدار الإسلام أم لم توجد كدار الحرب وسواء ثبتت إقامة الهجة أم لم تثبت yəcib etibarul cahil fihi kafiran. Şeyh buyurur ki, bu şeydə cəhalət üzrü yoxdur və fərq etməz. İstəyir elmin örgəlinməsinin mümkün olduğu yer, Darül İslam və yaxud da elmin əldə edilməsinin mümkün olmadığı bir yer, darul hərb. Və həmsinin fərq etməz. İstəyir insana hüccət çatsın və yaxud da çatmasın. Və bu şeydə tövfiddən cahil olan kəsin kafir kimi qəbul edilməsi vacibdir. Zahiri halına görə. Və həzəl qədər müttəfəqün aleyhi beynəl əimmə. Sonda şeyh buyurur ki, və bu qədər, bura qədər deyilənlər imamların üzərində ittifak etdiyi bir məsələdir. Yəni, bu şeyin üzərində icma vardır. Şeyx Abdullah ibn Abdurrahman Əbu Bəkin rahiməhullah Əl-İntisar kitabında buyurur ki Və ərsəlallahu cəmi'ir rusul yəd'una ilə təvhid və ma'rifətü dudduhu fəhvə şirk əlləzi la yuxfər və la uzrə li mükəlləf fihi bitfihi Şeyx buyurur ki, Allah bütün rəsullarını tövhidə dəvət üçün göndərmişdir və onun ziddi olan şirikdən çəkindirmək üçün göndərmişdir. Və bu şeydə mükəlləf olan bir kəsə cəhalət üzrü yoxdur. Bu şey bağışlanmayan şeydir və bu şeydə heç bir kəsə cəhalət üzrü yoxdur. Və bu məsələ üzərində əhl-i sünnət imamlarının ittifak etdiyi məsələlərdəndir. Şeyx e, Ali Əl-Xudeyri Hafizəhullah Kəşf-ü Şübhətin şərhində buyurur ki, Ənə hikayətəl xiləf fi məsələtil udru bil cəhil muhdas ləm yəzhar illə fil əsr həzə Cəhalət mövzusunda ixtilaf olduğunu danışmaq müasir dövrdə ortaya çıxmış bidətlərdəndir. Yəni, bir insanın bu məsələdə ixtilaf olduğunu deməsi, ixtilaf olduğunu deməsi ən azından həmən kəsin bidət etməsi deməkdir. Yəni, bu məsələ üzərində icma edilmiş məsələlərdəndir ki, böyük şirkdə, tövhiddə mükəlləf olan bir kəsin dünya əhkamlarında cəhalət üzrü yoxdur. Və sonra müasir yaygın olan firqə olan murciyatul müasirə qabbahahumullah müasir murciyə məzhəbi böyük şirkdə cəhalətin varlığını iddia edir və buna dəvət edir və bunun üzərində münaqişə edir. və öz dəvətlərini təxminən budur qururlar. Deyirlər ki, əgər insanlar özlərinə müsəlman deyirlərsə, əgər etdikləri şirkin haram olduğunu bilmirlərsə, onlara bu şeyin hökmü çatdırılmayıbsa və s. Bu kimi şeylərlə böyük şirk edən insanlara maniyələr, üzürlər gətirirlər və insanların ən əsas özlərinə müsəlman deməklərini əsas gətirirlər. Usul qaydasında deyilir ki, Əl-əsməu lə tuğayyiru həqaiq. İsimlər həqiqətləri dəyişmir. Yəni, bir şeyin haram və yaxud da halal olması həmən şeyin isminə bağlı deyil, mahiyyətinə bağlıdır. Məsələn, donuz ətinin haramlığı isminə bağlı olan bir şey deyil, mahiyyətinə bağlıdır. Yəni, donuzun adının dəyişdirilib qoyun qoyulması onun ətini halallaşdırmır. Dolayısıyla şirk edən bir kəsin özünə müsəlman deməsi onun müsəlman olmasına kifayət etmir. Allah Rəsulu aleyhissalatü vəssələm Məkkəyə Peyğəmbər olaraq göndərildikdə Məkkədəki insanlar Qureyş qəbiləsi özlərini iki Peyğəmbərə mənsub edirlər. İbrahim əleyhissalam və İsmail əleyhissalam və əməllər işləyirdilər. Hərc edirdilər, tavaf edirdilər, sədəqə verirdilər. Günahlar etdikdə kəffarə ödəyirdilər. Lakin özlərinə İbrahim və İsmail əleyhissalamın dində olduqlarını iddia etməklərinə baxmayaraq Allah Rəsulu onlarla kafir müamiləsi etdi. Və Allah Rəsuluna bu cür əmr etdi. Qul yə əyyuhəl kəfirun, deyək ey kafirlər. Deməli, zahirin sabit olduğu müddətcə həmən zahir olan şeyin başqa isimlə adlandırılması keçərsiz bir şeydir. Və sonra müasir Murciyanın şirk edən insanlara üzür gətirməkləri, onlara müsəlman deməkləri belə bir şübhələr də vardır ki, deyirlər, bunlar etdikləri əməlin şirk olduğunu bilmirlər. Bu əməlləri İslamdan bilirlər. Quran ayətlərində Allah subhanahu və teala batil əməl işləyən kəfin özünü hidayətdə olduğunu hesab etdiyini Quran ayətləri ilə bildirir. Ərəf surəsinin 30-cu ayətində Allah subhanahu və teala buyurur ki, Fəriqən hədə və fəriqən həqqə aleyhimud dalalə İnnəhum ittəxədu şəyatinə əvliyə min dunilləhi və yəhsəbunə ənəhəm muhtədun Bir firqə hidayət oldu, başqa bir firqə isə azğınlığı haqq etdi. Azğınlığı haqq edən firqə şeytanları özlərinə dost etdilər və özlərini hidayətdə olduqlarını hesab edirlər. İmam Tabari Rahiməhullah bu ayətin təfsirində buyurur ki, insan Allah qatında kafir olduğu halda bu dünyada özünü hidayətdə olduğunu hesab edə bilər. Zuhruf surəsinin 36-cı, 37-ci ayətlərində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَمَنْ يَعْشُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُغَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ Kim Rəhmanın zikrindən üz döndərərsə, ona bir şeytanı dost edərik. Onlar bir-birlərinin dostu olarlar. Və innahum la yasuddunahum anis-sabil və yahsabuna annahum muhtadun. O şeytanlar onları Allahın yolundan azdırarlar, avan kəslərsə özlərini hidayətdə olduqlarını hesab edərlər. Kəf surəsində 103, 104-cü ayətlərdə Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'malan" De ki, sizə əməlləri baxımından daha çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verilmir? Əllezîne dalle sa'yuhum fil hayatid dunya və hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Onlar o şəxslərdir ki, dünya həyatında etdikləri əməllər boşa çıxmışdır, özlərinin isə gözəl əməllər etdiklərini hesab edirlər. Və bu ayətlər dəlildir ki, insan bu dünyada özünü haqq üzrə olduğunu, salih əməl işlədiyini hesab etdiyi halda Allah qatında əməlləri batil və özü də küfr üzrə ola bilər. Və sonra müasir Murziyanın Quran və sünnətdən bu mövzuya aidəti olmayan çoxsaylı dəlilləri var. Ayətlər, hədislər gətirərək həmən bu üzrün varlığını ispat etməyə çalışırlar. İnşallah başqa bir məclisdə başqa bir yerdə inşallah həmən gətirilən şübhələrin, yəni cəhalət üzrünün varlığını isbat etmək üçün gətirilən dəlilləri əhl-i sünnətin həmən gətirilən şübhələrin dəfi barəsində inşallah mövqeyini inşallah zikr edərik. Və əxiru dəvənə ənəlhəmdülilləhi rabbil aləmin subhanək Allahın və bihamdik əşhədu ən la iləhə illə əntə əstəqfiruqə və ətubu iləyik.